Mielőtt a kérdésekre rátérnénk, azért még akkor Zolira tekintenék úgy szintén, hogy hát akkor mik a megoldások? Itt Péter elővezetett egy, egy, egy lehetséges utat. Ehhez mit szólsz? Ehhez hozzáteszel valamit? Mi történjen akkor végig is az euróval? Ez itt nem hangzott el, feltesszük, hogy akkor ez megmarad. Ebbe a körbe marad meg, kisebb körbe, össze kéne zsugorodnia, vagy nagyobb körbe, stb. Még egy alkérdés, hogy olyan ötletek is néha fölmerülnek, ugye, hogy pont azért, hogy, hogy oldjuk ezt a, az egységes valutából fakadó feszültségeket, amire te itten szépen bemutattad, hogy hát különböző fejlettségi szintek között ugyanaz a, a pénz az, az, az feszültséget eredményez. Nem lehetne erre, hát nem azt mondom, hogy egy, egy, egy vég, végleges megoldás, vagy egy tökéletes megoldás, de ezek a bizonyos helyi pénzek, amelyek valahogy Eh, ugye ez a local exchange eh, eh, trading systemek, mert nem tudom, itthon is már próbálkoznak vele, Soproni frankos, stb. Ilyen helyi pénzekkel vajon nem lehetne oldani az egységes eurozónán belüli hát a fejlődésben meglévő különbségeket, és a különböző pénzigények között meglévő különbségeket. Tehát, hogy hogyan lehet a különböző, vagy más, másként föltéve a kérdés, hogyan lehet szétválasztani esetleg a különböző pénzfunkciókat, mert az egy dolog, hogy egy pénz van, de hogy lehet, hogy ennek az egy pénznek nem pont pont minden ugyanazt a funkciót kéne betölteni. Nem beszéltünk össze Peter vállal, és sajnos nem is nagyon szoktunk beszélgetni, ennek ellenére nagyjából egyetértek vele. E, nagyjából ugyanazt gondolom, tehát ezt nem fogom megismételni, amit ő már egyszer elmondott, mert nagyon hasonló dolgokat gondolok erről egy jelentős különbséggel, hogy én szerintem, én most már, most már tényleg azt gondolom, hogy az eurozóna meg fog bukni. E, tehát én szerintem már nem fenntartható az eurozóna. E, egyszerűen akkor sem, hogyha ez a típusú harmonizáció, mivel egyébként teljesen egyetértek, hogy egy felfelé működő harmonizációt kellene csinálni, de szerintem ma már ez sem lenne elég arra, hogy ezt a zónát így ebben a formában megmentse. E, én nem drukkolok ennek, tehát ugye látom a belső problémáit, de én egyáltalán nem örülnék annak persze, hogyha az eurozóna megbukna, vissza kellene menni a nemzeti valutáinkhoz, mert ugye a nemzeti valutáinkkal is baj van. Nem az, amit általában az euró előnyének szoktak mondani. Ugye az euró előnyének mindig azt szokták mondani, hogy az csökkenti a az árfolyam kockázatot, meg átváltási költségeket csökkenti, meg hogy e, mit tudom én, a Maastrichti kritériumokon keresztül behatárolja a nemzeti politikusainknak a, a, a, a pazarlási, fiskális alkoholizmusra való hajlandóságát, hogy ugye hatalmas költségvetési hiányokat csinálnak. Nem ezt láttam a nagy problémának. Itt hagyd tegyek egy lábjegyzetet. Ugye milyen megoldás körvonalazódik most? Most ugye azzal foglalkozik az Európai Unió, hogy a bizottság felé centralizálja a költségvetési politika ellenőrzését. Tehát azt találták ki, mint zseniális megoldást, hogyha a tagállamok túlságosan sokat költenek, mert hogy ők ebben találták meg az eurozóna válságának az eredendő okát, hogy, hogy túlságosan hajlamosak a tagállami politikusok sokat költeni, és ezért eladósodnak az országok, és ez az ő narratívájuk arról, hogy miért van válságban az eurózóna. Erre azt a zseniális megoldást találták ki, hogy akkor a bizottságot felhatalmazzuk arra, hogy majd ellenőrizni fogja a tagállamoknak a költségvetési politikáját. Gondoljunk bele, ez egy őrület. Hát a, a bizottságnak mi a legitimitása? A bizottságnak az a legitimitása, hogy a, a e, tagállamok nominálnak oda jelölteket, és a tagállamok megszavazzák ezeket a jelölteket az Európai Tanácson keresztül. Tehát a, a bizottság demokratikus legitimitása az a tagállamokból ered, mégpedig a tagállamok kormányából, már bocsánat. A tagállamok kormánya által delegált sokkal távolabbi, sokkal indirektebb legitimitású testületben fogunk jobban megbízni. Ahova pontosan tudjuk, hogy a nemzeti politikai közéletben megbukott személyeket szoktuk elég sűrűn elküldeni. Andor László nem ilyen, de, e, de nagyon sokszor, nagyon sok tagállamban e, ezeket szoktuk oda küldeni e, politikusnak. Ők fogják majd rendben tartani azokat a nemzeti szintű politikusokat, akikről már nem hisszük el, hogy rendes költségvetési politikát tudnak csinálni. Hát ez őrület. Miért nem tesszük rendbe a nemzeti politikai szintet? Ha az a probléma. Miért nem arra fókuszálunk, hogy a nemzeti politikai szinten legyen fenntartható az állam adósága és költségvetési fegyelme? Miért egy ilyen uvónénit akarunk magunk fölé rakni? Ez olyan, mintha nem magamtól akarnék lefogyni, hanem hívnék egy kövér nőt, aki egy ovónénit, aki akárhányszor éjszaka benyúlok a hűtőbe, mindig rácsapna a kezemre, hogy ne egyél. De miért gondoljam én, hogy ez a kövér ovónéni fog engem megóvni attól, hogy éjszaka nassoljak, mikor én magam nem tudom megállni a nassolás. Nem az, akinek koncentráljak, hogy én ne nassoljak éjszaka, szóval ez egy őrültség. Szóval visszatérve, nem az az alapvető probléma, hogy ezek lennének. Az a nagy hátránya, ha vissza kell menni a nemzeti valutákhoz, hogy időközben túl nagyokra nőttek a pénzpiaci intézmények. Tehát régen, 30-40 évvel ezelőtt egy pénzpiaci intézmény, e, egy, egy, egy bank, egy befektetési alap, egy hedge fund, stb. Az pici volt, és nem tudta megrengetni a jegybankokat. Ma viszont a nemzeti egybankokhoz képest túl nagyra nőttek ezek a pénzpiaci intézmények. És ha vissza kéne mennünk a nemzeti valutákhoz, akkor iszonyatosan kiszolgáltatottá válnának ezek a nemzeti valuták. Tehát akkor tudunk csak visszamenni, hogyha valóban megtesszük azokat a lépéseket, amiről eh, a Péter beszélt, hogy nagyon erősen szabályozni kell a, a, a, a különböző tőkepiaci termékeket, Mindenképpen be kellene vezetni valami fajta ilyen Tobin adószerű tranzakciós adót, tehát nagyon megdrágítani a, a nagyon gyors e, tőkepiaci mozgásokat. E, tehát ilyen komoly szerkezeti reformok kellenek a pénzpiacokon ahhoz, hogy vissza tudjunk menni a nemzeti valutákhoz e, csak ekkor látom így. Tehát annak is van veszélye, hogyha az eurozóna mondjuk bedőlne és visszamennénk a nemzeti valutákhoz abban mind egyetértek, hogy alapvetően abba kell hagyni a, a lefelé való versenyzést, ugye minél olcsóbb adókat, meg ilyenek, minél alacsonyabb adókat. E, még egy dolgot hagyd mondjak, hogy ugye mi legyen ezekkel a déleurópai államokkal. Tehát hogyan lehet megmenteni Görögországot. Ugye a, a görög állam kockázati prémiuma, azaz, hogy az az extra kamat, amit azért kell fizetni, hogyha az ember kölcs, kölcsönad Görögországnak, az, az szerintem azért magas, mert minden emberi számítás szerint Görögország be fog dőlni. Tehát ugye 113%-os GDP arányos adósságuk volt tavaly, amikor a válság a tetején volt, és az nem volt egy rossz év visszafizetés szempontjából. Idén és jövőre sokkal többet kell visszafizetniük a görögöknek ez minden számítás szerint idén föl fog menni 150 százalék környékére. Mindeközben csökken a görög GDP. Tehát ebben a mutatóban, hogy adósság per GDP, a számláló radikálisan nő, a nevező radikál, hát nem radikálisan, de valamennyire csökken. Egész egyszerűen túl vannak azon a szinten a görögök, ahol ezt a folyamatot vissza lehetne fordítani. Tehát minden valószínűség szerint Görögország be fog dőlni. Egyetlen egy lehetőség lenne arra, hogy Görögországot megmentsék, ha a görög költségvetés bevételi oldalán radikális változások lennének. Hangsúlyozom, nem a kiadási oldalán, tehát nem azzal, hogy visszafogjuk a kiadásokat. Ennek egyetlen, ez megszorítás, ennek egyetlen egy eredménye lesz, az, amit már látunk, hogy a görög GDP ettől még jobban csökkenni fog. Kevesebb ember fog dolgozni, már radikálisan nőtt a görög munkanélküliség. Kevesebb ember termel, nem forog a tőke a gazdaságban, ebből nem lesz kilábalás. Hanem a bevételi oldalon kellene beszedni az adókat. De ehhez például meg kellene szüntetni az adóparadicsom szabályozását, hogy mondjam, erősíteni kellene, és meg kellene szüntetni az adóparadicsom lehetőségét az Európai Unióban. A görög barátaink azt mondják, hogy a görög gazdasági elit szinte egésze adóparadicsomokban van. Cipruson, Máltán adózik. Amíg ez a helyzet, egy görög társadalom jelentős részének ilyen szakmai alapú kivételei vannak az adózás alól. Az ügyvédek ezért nem fizetnek, az orvosok azért nem fizetnek, mindenfajta okokból nem lehet beszedni az adókat. Tehát itt valójában arról van szó, hogy akkor lehetne helyreállítani a görög gazdaság, eh, görög állam És ezt ne felejtsük el, hogy még egy dolog történt, amiről szintén nem szoktak beszélni, hogy négy nagy görög bankot kellett kistafírozni a görög államnak. Hát a görög állam adóssága egyébként gyakorlatilag stagnált, sőt egy kicsit még csökkent is az elmúlt, az elmúlt tíz évben. Akkor ugrott meg brutálisan az adósságok, amikor négy nagy bankot, az Alfa bankot, a Pireus bankot, az Ethniki trapézát és a, volt még egy negyedik bank, ezeket ki kellett stafírozni a görög államnak. Ugyanaz volt, mint Írországban, ahol az Anglo-Irish bankot kellett, meg még két kisebb bankot megmenteni. Tehát nem igaz az, hogy az állam kiadási oldalán lenne a probléma. Ha ezeket meg tudjuk változtatni, de ezek olyan szerkezeti változtatások Görögországban, amire megint ugyanazzal a problémával állunk szembe, amit reggel mondtam, hogy captured state van, elfoglalt állam, tehát amíg a görög elit markában tartja a görög politikai réteget, addig ezeket a radikális változásokat nem fogják megcsinálni, inkább megszorítanak. Inkább a köztisztviselők bérét fogják vissza, inkább a nyugdíjasok, stb. Ugyanez megy Romániában, ugyanez megy eh, most már Portugáliában is, ugyanez megy Írországban. Tehát az van, amit Péter mondott, hogy szocializáljuk a kevesek által okozott károkat nagyon kevesek okozzák a kárt, és szétterítjük a társadalomban, szocializáljuk ezeket a károkat. E, amíg ez megy, addig nincs kilábalás. Tehát itt arról arról van szükség, hogy az ilyen típusú szabályozást megszüntetné, e, én azt gondolom, hogy az eurozónának vége, vissza fogunk menni a nemzeti valutákhoz. Ez csak szimbolikusan baj, tehát a lelkünk fáj azért, mert szép lett volna egy közös valuta, mint jó európaiak szerettük volna ezt. Egy szép gesztus lett volna, hogyha ha ez működött volna. Valószínűleg pár évtizedre le kell mondani erről. Egyetlen nem biztos, hogy nem lehet majd megcsinálni 30-40 év múlva, de egyelőre, egyelőre nem, nem tudjuk működtetni ezt a rendszert így ebben a formában. El kell szerintem gondolkodni, hogy, hogy, hogy mi lesz a nemzeti valutákkal, hogyan lehet ezeket visszavezetni. Péter jelezte, hogy egy rövid reakcióra szeretne még megkapni a mikrofont, és aztán utána akkor a kérdések. Yes, uh... Yeah, thank you. Uh, I think we'll get now a real, a real controversy, which I like very much uh, as an old Hegelian uh, contradictory contradiction carries things forward. Um, if you say that you don't want to have Brussels as a supervisor above you, I fully agree. The EU is by now a very undemocratic undertaking. Uh, and if you look at the recent two weeks, how this pact has been implemented, you can see again it was a completely undemocratic procedure. There is no parliament uh, involved uh, has to decide anything. It is just the governments uh, who among themselves decide and these decisions are taken along the logics of power policy. So it is, the, the decision is taken of those who are the most powerful. Now, what is the alternative? So, as far as that, I agree fully with you. But uh, I would say the alternative to that problem is not going back to the national level, but is to democratize really the EU and to have really a democratic integration process. Why? Uh, the most, and there are several arguments, but uh, the first and most important argument is if you go back to the national state, the Germans also go back to the national. And what does this change? Nothing at all. At the contrary, through integration process, you have at least uh, channels and possibilities of integrating them, of um, uh, mitigating uh, their power, economic power, first of all, because you will not do away with the German economic power, even if Hungary goes back to the 19th, uh, or no, no, not, uh, not the 19th, but to a national state uh, period. You will not find a solution solution for the problem of the German economic impact uh, in Europe. Uh, and I think uh, it's both in your interest as Hungary that you have a certain influence on Germany through this integration process and mitigate this big power, which uh, in the center is there, if you like it or not. I don't like it, but uh, <laughs> it's a reality, yeah. And which was a problem for centuries in Europe that you have such a big uh, thing in the center of Europe. So, and of course, it's also in the interest uh, of the Germans. This is why I would say your forecast that the euro will fail, I'm not sure if you are really right because it's also in the interests of the German elites to keep it. We have a model for what is happening now in the last 20 years uh, of an integration process of very unequal parts of economies. And this was the German unification. You had the same basic logic. You had the East, which was, so to say, underdeveloped, uh, entered into a common currency. Uh, and what happened? All this, what, you, what we will see uh, in the periphery countries, deindustrialization, uh, and so on and so forth. However, what was the result? The German elites were obliged to create this famous transfer union, and uh, in order to prevent a completely disruption in East Germany, uh, they are now transfers of 120 billion euro per year in order to raise the living standards in Eastern Germany. This goes too slow, I agree. And there are deficits, uh, that's true. But it is a reality that the living standards, there is this harmonization not up down, but up to the uh, West German German level as, as a process with some problems, but as a basic problem, it is there. And this is the same logic that will happen in, uh, in the Eurozone, because the Germans elite know very well uh, that they have been benefiting a lot by now from uh, this uh, Eurozone and this common country. They were the main winners, uh, as we have seen. Uh, and they will not give up that. Uh, they have to understand that their benefits will be reduced to a certain extent or for certain parts of the society. Because here again, we should not make a big mistake. Uh, those who have paid for the benefits of the German competitiveness were the German working people. <laughs> mainly. Yeah? So there are winners uh, if there is a change in the economic policies, not only in Greece, the periphery, uh, but also the German workers and ordinary people will belong to the winners. And the losers are the economic elites in Germany, are the financial markets, is the German bank. Uh, the Commerzbank and all those who hold a lot of Greek debt yeah? Uh, so they will suffer a haircut. Okay, that's uh, <laughs> okay. <laughs> but this will not demolish, I think, uh, the Eurozone. And, um, uh, and even if it would uh, collapse, which I will not complete, uh, exclude completely, I would say that the periphery will pay a very high price for that because its euro debt will not disappear overnight with having uh, uh and with devaluating once they have their own currency they can they regain an instrument that they have lost through the euro this means that they can devaluate their own currency and increase uh, their competitiveness and sell more products on the world market. Yeah? This will not compensate, uh, on, at least at the short and medium range, the losses uh, that they will have. Uh, and uh, they will not, and, and, and, will pay a high price with all these things uh, in order to cover the debt that they still have with the Deutsche Bank and others. So this is why I would say uh, it's better to keep the euro zone. However, of course, I fully agree it has to be integrated in a democratic integration process. Back to the nation state is not the alternative. Én röviden három pontot szeretnék felvenni. Uh, az első a Az Európai Unió GDP-je 9000 milliárd eh, euró eh, kávé. A segélyek, amit kértek a görögök, eh, minimális százalék abból a 9000-ből. Szóval, mint Görögország helyzetét lehet, lehet menteni szerintem. De viszont a másik pont, amit szeretnék tenni, hogy gondolom a szabályokba kéne módosítani. Ahol van betegség, Szóval egy ország eladosodott, akkor a felfüggesztésre kéne kerülnie, eddig ameddig nem tudja lerendeződni a helyzetét. A harmadik pont a Magyarország helyzetét. Én együtt értek a kollégámmal, a Zolival, hogy Magyarország kéne gyorsítani a belépése az uniózónába. Mert eh, a kinti maradása több problémával jár, és nagyobb baj lenne, mintha belépne, és, és lerendeződik a dolog. És köszönöm.